www.pautak.com Soba put vjernika U ime Allaha milostivog samilosnog Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili priključite se nama a samo su neki u boj išli ne želeći da vam pomognu a kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one onesvješćeni.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 ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com Soba put vjernika Svi će pute biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Ostaje samo put vjernika vjernika. Posjedite nas na www.fazonislama.com www.fazonislama.com se obaveže da čini istih istifar. Allah Đelešanuhu će dati da svaka njegova tuga u koju zapade, da izna, iz nje izađe kao radostan. I da će mu dati izlaz i svake te skobe u kojoj bude الغصن إلا أن عاصفة هبت سموما فأمسى غير فينان يا ناعم الظفر يا ابن العز ما لك لا تكف عن مدمع i da se popeš Allahu Želešanu? Kaže, kada dođu u jednom ajetu, onda kaže, istigfar traži da riječima tražiš oprost od Allaha Đelešanuhu, a teuba traži da svojim srcem se pokaješ i svojim ostalim organima tijela, to jeste da se pokaješ za grijehe koje se sa njima, sa njima čini.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 svjetova, onome uzvišenom koji je sve stvorio, koji sve održava i kome će se na koncu sve vratiti. Njega te barek vetala obožavamo samo njemu i bade činimo i nikoga i ništa mu ravnim ne smatramo. On je onaj koji nas je stvorio, koji nas je zadužio šerijatom, kome robujemo i kome ćemo se neminovno vratiti i pred njim račun polagati. On je onaj koji će dodijeliti džennet ili džehennem po pravdi i zasluzi njegovih robova. Svjedočimo da nema Boga osim njega te barek ve ta'ala i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem posljednji Allahov poslanik i pečat svih poslanika posla sa istinom i jasnim dokazom do sudnjeg dana. Onaj koji sledi Muhameda sallallahu alejhi ve sellem dokaz je pra, da je na pravom putu a onaj ko glavu okrene od njegovog suneta i upute s kojom ga je poslao Allah dželle šanehu, pa to je učinio na svoju štetu i Allahu dželle šanehu nimalo time neće nauditi. Ne Neka Allahu selam i salavat Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe i na sve njegove sledbenike do sudnjeg dana. Amin. Cijenjena moja braćo, svako vrijeme, a pogotovo ovo današnje u kome se mi nalazimo, biva iskušano ili u njemu ljudi bivaju iskušani sa određenim pitanjima koja u tim vremenima posebno izbijaju na površinu i postaju važna zato što se ljudi sa njima jako često susreću, odnosno, bolje rečeno, stalno žive sa njima. Jedno od tih pitanja nema sumnje da jeste pitanje prijateljovanja sa nevjernicima u određenom momentu, u određenim prilikama, ili kod nekih je zbog mesta na kome žive i vremena u kome žive to stalna praksa da su u okruženju nevjernika, da su u državama nevjerničkim, pa su stalno na tom pitanju i stalno je to pred njima i stalno se to nameće i nešto što je maltene neizbežno da čovjek to može nekako zaobići. Nema nikakve sumnje i niko se od muslimana koji razumiju din Allaha tebaraka ta'ala ne razilazi po, po tom pitanju da je pitanje prijateljovanja i ljubavi u ime Allaha Đelešanuhu s jedne strane i pitanje neprijateljovanja i odricanja u ime Allaha tebaraka ta'ala od najvažnijih pitanja vjere Allaha Đelešanuhu od pitanja bez kojih bez čije uspostave kod svakog insana, muslimana pojedinačno, ne može se ostvariti din Allaha te barek vetala. Jer musliman da bi ostvario svoju vjeru i iman kod Allaha te barek vetala, mora da ima izgrađeno pitanje prijateljovanja u ime Allaha Đelešanhu sa kim je prijatelj i mora da ima izgrađeno na jakinu sa kim je sa kim je neprijatelj I ovo je rešeno jasnim kuranskim tekstovima. I oni su mnogobrojni. Od njih su riječi Allaha te barak wa ta'ala u kojima kaže, ne ste zbila, Ja i uhaledine amenu, o vi koji vjerujete, la tetahidu ljehude van nasara evlija'e ba'duhum evlija'u ba'd. Nemojte uzimati židove i kršćane za svoje prijatelje, jer oni su samo jedni drugima prijatelji. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ A onaj od vas koji ih uzme za prijatelja <clears throat> i zaštitnika, pa on je postao jedan od njih. Onaj od vas koji ih uzme za prijatelja i zaštitnika, on je postao jedan od njih. Kao što su također riječi Allaha Đelešanuhu, Ja ejuha alladina amenu la tettehidu aduvi wa aduvakum avlijae O vjernici, Ne uzimajte moga i vaše prijatelje, moga i vašeg neprijatelja za prijatelja. Ne uzimajte moga i vašeg neprijatelja za prijatelja. Kaže Allah te barek o teala. Zatim, Allah uzvišeni ovo pitanje rešava i ukazuje još detaljnije u riječima u priči o Ibrahimu alaihi salatu wasalam i njegovom odnosu prema svome narodu koji nije htio da prihvati vjeru s kojom je on došao od Allaha Đelešanuhu. Gdje uzvišeni te barek o tala kaže kada kanet lekom usvetun hasanatun fi Ibrahima wal ladine mahu vi imate najlepši primjer i uzor u Ibrahimu a.s. i onima koji su bili uz njega. I da kalu li kaumihim kada su rekli svome narodu inna gura'a minkum mi se odričemo od vas wa mimma ta'buduna min dunillah i odričemo se onoga što vi obožavate mimo Allaha Đelešanuhu كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده I mi vas smatramo nevjernicima između nas i vas je neprijateljstvo i mržnja hata du'minu billahi wahde sve dok se sve dok u, je, u Allaha jednog jedinog ne povjerujete. <clears throat> dakle, ovdje je Allah te barak vrtala pojasnio to odričanje od nevjernika, makar oni bili <clears throat> tvoj narod, makar oni bili najbliži oni koji su ti. Ako ne, pri, pri, ne pripadaju vjeri Allaha te barak vrtala, onda su on, to oni koji se moraš odreći da bi ti opstao sa svojom vjerom kao vjernik u Allaha tebareke ta'ala. Zatim je Allah te tebareke ta'ala pojasnio pitanje prijateljovanja prijateljovanja Ansarija radi Allahu tebareke anhum prema svojoj braći muhađirima koji su iz Mekije prešli u Medinu kod njih a ovi ih prihvatili i sve što su imali od imetka sa njima, sa njima podijelili pola popola. pola. Pa kaže Allah jalla šanuhu والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم Oni koji su još otprije izabrali Medinu za življenje i učinili je darom imana, kućom imana, još prije nego što su došli muhađiri u Medinu, yuhibbune men hađare ilajhim, oni vole one koji im se doseljavaju, wala yajidune fi sudurihim hađe, i u svojim prsima ne osjećaju ni malo te gobe, mimma utu zbog toga što im se daje, što se udjeljuje muhađirima, وَيُغْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ I više vole njima nego li sebi. Više vole njima nego li sebi. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَ Iako su sami koga potrebni. Oni su sami u potrebi da, da im se udjeli. Ali više vole svojoj braći koja su radi vjere im došla pa da njima udjele, da se njima udjeli iako su sami bili potrebni potrebni udjeljivanja i pomoći. ومن يوك شح نفسه فاولئك هم المفلحون a oni koji se sačuvaju lakomosti takvi će zasigurno uspjeti oni koji se sačuvaju lakomosti takvi će zasigurno uspjeti Oni koji gledaju hajir muslimanima, koji gledaju pomoći svoju, svoju braću, koji žele svojoj braću ono što žele sebi i više od toga, takvi će zasigurno uspjeti. Zato što je to recept preko koga su uspjeli ashabi Rasula sallallahu sallallahu alaihi wa sallam. Ovi i mnogi drugi kuranski ajeti, dakle cijena moja braćo, nam govore nedosmisleno o dakle hukmu i propisu o propisu, dakle, kakav treba da je odnos jednog vjernika prema nevjernicima. Da ti je zabranjeno da prijateljuješ, da prijateljuješ i da uzimaš kao zaštitnike nevjernike, bilo da se radi o židovima, kršćanima ili drugim, drugim nevjernicima. I nema nikakve, dakle, po ovom pitanju, nikakve šubhe nema, osim kod onih da nas Allah te barek njih sačuva i njihove vjere i njihovog poziva koji radi pokornosti određenim ljudima, vladarima, tagutima i drugima, žele muslimane da uvuku, da uvuku u musibet, pa da muslimani propadu kao što i oni propadoše u tagute, braneći ih, a oni na jasnom kufru i širku. Međutim, cijeljena moja braća, postoje dva termina koja se, koja nekada u vanštini mogu da izgledaju slično. I ako ne bude musliman prepoznavao i znao tačno poziciju jednog i cilj jednog i karakteristike jednog i cilj drugog i karakteristike drugog, onda će mu ove stvari stalno biti kao nešto isto, pa tako neće moći da odvoji onoga koji to što čini, čini i krši Allahove zabrane i onoga, onog drugog koji to što čini, čini u pokornosti Allahu Đelešanu i poslaniku sallallahu alaihi wa sallam ženeći time dobro, dobro islamu i muslimanima to jeste vjeri Allaha te barek ve ta'ala prvi termin jeste poznat kao termin mudahina Modernina doslovno znači ulizivanje ili lackanje nevjernicima. A je dakle, korištenje, korištenje riječi i postupaka, radnji s kojima čovjek biva blizak nevjernicima i uz njih je u druženju, prijateljovanju i tako dalje. I drugi termin, jeste mudarat, to jeste da koristiš lijep govor, blage riječi i lijep postupak kako bi pokrio tvoj pravi odnos prema nevjernicima, ali bi sa tim takvim načinom i obhođenjem prema njima sačuvao koris islama i muslimana i na taj način dakle otklonio šer ili suzbio šer i fesat koji može doći koji može doći od njih. Što se tiče prvog termina, dakle, mudahine, to je termin koji podrazumijeva, kako pojašnjavaju islamski učenjaci, to je, kaže, napuštanje naređivanja dobra, i odvraćanja od zla i blizine sa nevjernicima i njihovo pomaganje i blizine sa nepokornim to jest onima koji griješe Allahu te barak i njihovog njihovom pomaganju radi radi dunjaluka dakle ti tu si sa njima i to činiš Zbog nekog dunjaločkog cilja. Nešto ti je cilj ahiret. Jer ovdje, u nema Remedate spominje, min ađeli e dunja, zbog dunjaločkog nekog razloga. I kaže, to je napuštanje onoga što je vađi muslimanima. Što je vađi muslimanima da izvrše od onoga, od one ljubomore koje imaju prema svojoj, prema svojoj vjeri. Kaže, primjer toga jeste da čovjek sa nevjernicima i sa grešnicima bude na takav način doslovno rečeno da se pripitomi sa njima. Da bude poput njih i u ponašanju, i u govoru, i u dijelima. Jednostavno, on se poistovjeti sa njima napuštaj, napuštajući pri tome bilo kakvu kritiku na njihov račun. Zbog toga što čine određena, dakle, djela nepokornosti i griješenja prema Allahu te bare petara, iako zato ima mogućnost. Iako zato ima mogućnost, dakle, da im uputi kritiku, da ukaže na grešku ili da spriječi taj grijeh i nepokornost koju čine. Dok da se ovome i zabrani, dakle, ovakvom opođene, opođene prema nevjednicama, jesu riječi Allaha te barek u tada, gdje uzvišeni, govoreći o Benu Israelu, kaže, Lujnje ledine keferu min Beni Israele ala lisani Davude u Aiz ibn Mirjam. Prokleti su oni koji ne vjeruju od sinova Israelovi na jeziku Davuda i Isa, Isa sina Mirjamina, Zalike bima asavu akijanu jatedun, zato što su bili neposlušni, nepokorni, zato što su griješili Allahu te bareke otara i što su svaku granicu prelazili. Kjanu la jatena hevna an munker. Kaže, oni nisu odvraćali od munkera, od onoga što je zabranjeno i ružno. Fa'aluhu pa su ga činili, lebi se ma kjanu jef'alun. A kako je samo ružno to, kako su, kako su postupali? I zatim kaže uzvišeni, tera tira minhum jatavallavuna alladina kafaru. I vidiš mnoge od njih kako prijateljuju sa nevjernicima. I vidiš mnoge od njih kako prijateljuju sa nevjernicima. Pa je dakle ovdje došlo prokletstvo Benu Israila na jezicima njihovih poslanika koji su im poslati kao milost, da su i sami oni prokleli Zbog čega? Zato što su bili nepokorni i grešni prema Allahu te Tebare Kvetala i zato što su svaku granicu zla prelazili. Zatim, šta im je bila karakteristika? Nisu zabranjivali munke da se čini. Nisu zabranjivali. Gledali su munke i nisu ga zabranjivali ljudima. A nakon toga što to nisu činili, onda su i sami to eh, radi, činili taj munker. Tako se spominje da bi neki od učenjaka Beno Israila vidio jednog dana svoga brata kako čini neki grije, pa bi došao pa bi ga ukorio zbog toga, a sutra dan opet da vidi na istom grijehu i ne bi mu to smetalo, da ponovo sa njim druži, sjedi, jede, prijatelju i tako dalje, i tako dalje. I kada vidiš većinu od njih kako prijatelju sa nevjernicima, to jeste dokaz da to ta njihova blizina sa nevjernicima u stvari jeste ono što je u njihovim srcima, a to je da su oni ti koji su i uzeli za prijatelje, one koje vole, s kojima se štite, s kojima su naj, najbliži i tako dalje i tako dalje. I dakle, ovo je ono što je zabranjeno, ovo je ono što je zabranjeno vjerom Allaha te bareke wa ta'ala u odnosu prema, prema nevjernicima. Dok kada je u pitanju mudarat, Dakle, a, korištenje posebnog obhođenja i način obhođenja prema nevjernicima radi interesa dina, da bi se din zaštitio, onda ovdje ovo znači, pitanje je regulisano na drugi način. Kaže, ono zna, to znači a, sprečavanje pesada i šrla sa lijepim i blagim riječima i napuštanjem pri tome strogosti Napuštajem pri tome strogosti. Dakle, hoćeš nešto da spriječiš šer, tražiš način da spriječiš šer, koji dolazi od strane tih nevjernika, onda koristiš lijepe riječi, blage riječi i napustaš onu ljutnju gdje bi se inače ti da imaš mogućnosti, ne bi ti imao mjesta za, za takve riječi, ali nemaš mogućnosti, onda ti je ostalo šta? Da koristiš, dakle, ovaj način kako bi spriječio šer i fesad na zemlji, koristeći dakle lijep i blag govor i lijep postupak ili nekada okretanje okretanje od onoga koji čini šer bojeći se njegovog šera bojeći se njegovog šera dakle pa i ovo kada se vidi kod nekog muslimana ne može se odmah okarakteristati kao nešto da je on zadovoljan s time jer nije to spriječio on možda nije mogao to da spriječi već se boje od šerra toga koji čini taj šer. Zato se okrenu od njega i čeka način i priliku da promijeni taj šer. I ovo čini isključivo ne radi dunjaluk i radi neke dunjalučke koristi. Što je posebno važno, kod prvog, dakle imamo šta? Da je u pitanju dunjaluk, da radi dunjaluka to čini. A kod drugoga, da čini isključivo radi ahireta, radi, dakle, vjere Allaha te barek vatari radi vjere Allaha te bareke wa ta'ala pa zatim spominju učenjaci pa kažu kaže to je poput kaže blagosti ke rifki bil džahili fi ta'limi kao što je kaže obaveza da budeš blag prema džahilu kada ga podučavaš ako ne budeš blag ne može nikada naučiti jer ljudi ne podnose ovaj strogoću pri tome, jer on je džahil, neznalica. Ako ga ne naučiš lijepo i ne budeš imao blagosti prema njemu, ništa nisi učinio. Također kaže blagost prema onome koji čini grijeh kada mu zabranjuješ to što čini. Jer čovjek kada čini neke grijehe, u većini slučajeva ima ljubav prema tom griju, pa zato to čini. Ako hoćeš da ga odvratiš od toga, ne možeš na grub način, a pogotovo ne stalno i u okolnostima u kojima smo u najvećem slučaju mi, kada nemaš ti mogućnost sa silom da ništa učiniš. Zato što je potrebno, potrebna je blagost da se čovjek od toga odvrati i da pri tome, kaže, napustiš svoju, dakle, oštrinu i ljutnju, strogost i da kada ga kritikuješ i kada mu upućuješ, dakle, negativne riječi ili ukazuješ na negativnost onoga što, što čini i kako postupa, da koristiš, kaže, a, mehkan govor, mehkan govor i što lepši postupak, što lepši postupak, čak ti se, kaže, dozvoljava da nešto i izmisliš, da nešto izmisliš što nije, kako bi spriječio, kako bi spriječio taj, taj šer. Za dokaz ovome islamski učenjaci navode hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam od Aisha radijallahu anha u kome se kaže ena rađulen istazana ala ala nabi sallallahu alaihi wa sallam da je neki čovjek zatražio dozvolu da uđe kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam fa lemma ra'ahu kale pa pošto ga je vidio poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao je bi se ahul aširati wa bi se ibnul ašira kaže ružna je ovo brat plemena i ružan je ovo sin plemena. Falemma dželese, tatallaka nebiju sallallahu alaihi wa sallam fi vajhihi wan wanbesata ilaihi. Pa kaže kada ovaj čovjek sjeo pred njim, poslanim sallallahu alaihi wa sallam se opustio, jel, i nasmiješio mu se. Falemma انطلق الرجل Kalet lehu Aishetu radi Allahu ta'ala anha. Pa kada je ovaj čovjek otišao, napustio, dakle, uh, kuću poslanika sallallahu alaihi wa sallam, rekla mu je Aisha radi Allahu anha, Ja Rasulallah, o Allaho poslaniće, hine re'ejta rađun, kaže, prije kada si vidio ovog čovjeka, kulte kada u kada, kaže, rekao si tako i tako o njemu, to jeste rekao si kako on samo ružan brat i loš brat, plemena, kako on ružan sin, plemena, a kaže, thumme, tatallakte fi vajhihi, wan besatte ilaihi, a kaže, kada je, dakle, bio, kada je došao tu pred pre tobom, ti se, kaže, ovaj, otvorio prema njemu, pa se lijepo postupio i nasmio si, nasmio si mu se. Dakle, bio se ono, u odnosu prema njemu, otvoren i fini. Fakale, fakale, Rasul sallallahu alaihi sallam, Pa je kaže Resul sallallahu alaihi sallam, ja Ajša, o Ajša, meta ni ferđašen, a kada si me, kaže, ti to mene vidjela nepristojno? Kada si me ti to mene vidjela nepristojno? Inna ševle nasi inda Allahi men menzaratan jomar kajame men tarakehu nasu ittiqa'a šarahu. Ja kaže, doista, najgori čovjek od svih ljudi koji će imati najgore mjesto kod, na sudnjem danu kod Allaha te bare petara jeste onaj koga ljudi izbjegavaju bojeći se njegovog šera. Najgore mjesto na sudnjem danu ima će čovjek koga ljudi izbjegavaju bojeći se njegovog šera. Beže ljudi od njega. La ilaha illallah. Zato što ga znaju po šeru i zato što se boje da i šer od, od njega ne, ne zakači I koliko danas imamo ljudi koji kada džahil, kada ga vidi kaže beži, beži hajmo na drugu stranu. Samo da ga ne sretne. Zašto? Zato što se boji njegovog šera. I nažalost danas većina od takvih su upravo na najvećim pozicijama u društvu od kojih muslimani širom svijeta strepe od njihovog šera. Po pa ovom hadisu cijena moje vreću dokaz da Resul sallallahu alaihi wa sallam Dakle, rekao, kar, dakle, spomenuo ono što je ružno kod ovog čovjeka. Jer je znao, znao je njega i znao je njegova djela. Međutim, kada mu on došao, Resul sallallahu alaihi wasallam postupio je na ovaj način prema njemu iz razloga što je u tome bila dinska korist dinska korist, vjerska korist je bilo u pitanju. Pa Resul sallallahu alaihi sallam tako postupio i mnogi su ljudi upravo zbog takvog postupka Resula sallallahu alaihi sallam iako su došli kao njegovi neprijatelji i neprijatelji dina sa ružnim nijetima nakon toga su prihvatili vjeru u Allaha te bareke te bareke wa ta'ala pa je dakle ovdje ovdje šta u najmanju ruku kažu islamsko učenjaci Ovo je, kaže, dokaz da je Resul sallallahu alaihi wa sallam se ovako odnosio prema, kaže, i munaficima u Medini, da dakle koristio ovakav način opođenja zbog čega, kaže, plašajući se njihovog šerra i njihovog pojedinjavanja u borbi protiv islama i muslimana. Pa zbog toga, dakle, na sve njihove stvari koje su iznosili, poput ružnih riječi, poput ružnih postupaka, Resul sallallahu alaihi wa sallam je saboro na svemu tome kako ne bi muslimani islam imali šera ili što manje šera da imaju, da imaju od njih. Zato je cijena moja braća ovdje, dakle, ukazato na razliku između onih koji to čine u ime Allaha te barek otara na ovakav način, što je ispravno šerijetski i oni koji danas koristeći možda i ovo ime rade stvari radi dunjaluka kako bi sebi našli neku sigurnost među nevjernicima, kako bi neke beneficije kod njih do, zadobili, neka mjesta i tako dalje, tako dalje, što je zabranjeno u vjeri Allaha te bareka ta'ala. I ovo vraću prijateljstvo i ovaj odnos prema nevjernicima, dakle, u smislu blizine sa njima, prijateljovanja sa njima, druženja sa njima, jeste pitanje gdje nekada čovjek može biti samo grešnik, ali nekada može biti i nevjerni što je u većini slučajeva kod oni koji im se na takav način primaknu radi Dunjaluka, biva to stanje da ljudi upadu u kufr upravo tim putem. Zašto? Zato što je Allah te barak od tala rekao وَمَنْيَتَ minkum مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ Onaj od vas koji prihvati za prijatelje, on je postao jedan od njih. To jeste postao je kjafir kao što su i oni kjafir. Allah Đališanu molim da nas pomogne na istini i da nam pojasni stvari vjere i da nas pomogne da slijedimo, da slijedimo istinu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Još jedna stvar koju pojašnjaju islamski učenjaci jeste pitanje propisa prijateljovanja prema onima, prema grešnicima i prema novotarima, što je Također, stalno pitanje koje se, koje se okreće među muslimanima, koje se vrti među muslimanima i gdje neki daju veliku komociju, a opet neki na drugoj strani to u potpunosti, u potpunosti ovaj, iskorena, iskorena seku. Kažu islamski učenjaci, kaže ovdje je propis, kada se kod jednog čovjeka sastavi hajr i šer i griješenje i nepokornost i, i pokornost i sunet i novotarija, onda kaže takvoj osobi od prijateljovanja i nagrade pripada onoliko koliko kod njega ima hajera. A pripada mu od neprijateljovanja i kazne onoliko koliko kod njega ima šera. Dakle, naš odnos prema njima jeste upravo u onoj mjeri u kojoj oni pokazuju hajer ili šer. U kojoj u mjeri kojoj pokazuju pokornost i u mjeri koji, gdje, koliko pokazuju nepokornost Allah te barek ve ta'ala i Rasul sallallahu alaihi wasallam. I kaže to je, kaže primjer toga, kaže jeste kao primjer a, dakle siromašnog kradljivca. Siromašnog kradljivca. Siromaš čovjek. Ali kada ukrade, njemu će se, kaže, ruka odseći. A zatim će mu se dati iz državne blagajne, Da će mu se onoliko sredstava kolika je njegova potreba. I udjelit će mu se dakle sadaka. Što znači, za onaj šer koji je učinio, za onaj prestup koji je učinio, mora se kazniti. Mora se kazniti. Ali s druge strane, kada se radi, dakle, o onome koji je izašao iz vjera Allaha Đelešanu, dakle, ovdje, se, ovdje pitanje grešnika i pitanje novotara, a grešnici i novotari, osim onih, dakle, koji učinio djela kufra i širka, oni su muslimani i dalje, Oni su dali muslimani. Dakle, ono što isljeduje od, kazne, od, isljeduje od kazne, to ih stiže, ali i ono što isljeduje od prava muslimana, to ih stiže od strane muslimana. I na kraju, pitanje uh, da li uh, rad ili da kažem, u dunjalučkim poslovima, dakle, sarađivanje poput trgovine i tako ne da li ulazi u ovo prijateljovanje sa nevjernicima. Pa kažu sam skučenjaci, uh, e, sahi tekstovi nas upućuju na to da je dozvoljeno sa njima da te raditi, jel, obavljati neke dunjalovske poslove, s time da to ne bude nekim širokim, ovaj, na širokom prostoru i u nekoj većoj količini i nipošto ne smije biti ono što ide na štetu, očeganju i štetu muslima, islami muslimani od toga islam muslima ne smije imati, imati štetu. Allah Đelešan, molim da nas pomogne na istini, da nas učvrsti na Kur'an i sunnetu Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Allah te barak wa ta'ala molim da nam istinu pokaže istinom i da nam pomogne da je slijedimo i da nam zabudu pokaže zabudom i da nas sačuva Nje, Allah Đelešanu molim da pomogne Islaju muslimane širom svijeta, da pomogne džihadi muđahide, Allah te barak ta'ala molim da nas pomogne, da budemo oni koji pomažu vjeru Allah te barak koji se trude i žrtvuju za ovaj din. Allah uzvišenog molim da nas sastoje na svakom dobru i da nas sačuva svakog šera i skretanje sa pravog puta. Allah Đelešanu molim da nas usmrti na riječima mala ilaha Allah, Muhammed Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Hvala ti po Allah.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 ضج من أراضي أمتي سارت كريمي بوتن يرميك فارسا عاف القعود منعما منعما حياته فتقدم Soba put vjernika. مقصدي حتى أنال به الشهادة مسلما Soba namenjena svima onima koji su u potrazi za onim čega nema na svakom koraku. ألم ألم بخاطري وجناني Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo za koje kaže mnogo toga, a najmanje istine. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Gostovani uživo, širok izbor audio predavanja daje sa naše govorno područje kao i upoznavalaca problematike s kojom se naš ume danas susreće. Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunnitskih minbera. Halil izzati masrođa, fa hujulu Allahi kad im talakat subhanil izzati masrođa. Osjetite nas na www.halil www.auto.com Soba put vjernika Na portalima www.stazomislama.com i www.esune.com vam nudimo islamske teme, informativni materijal, kutubhana, video i audio, da unladen arhive, Kur'an i tefsir, akida, fikr, أشرق النور المبين وأتى الهام الأمين هلنا الكون في هذا تشكر قلتك يرنك